браточки мили, що показують. І тобі фасон, і, тобі матерія. І тобі розцветка. Ну що в продажі, а? Да не чешеться, режуть, Господі. Ну, гарний костюмчик. Фасон під названням Я устретив вас і став заїкою. А що я що я все хочу знати? От чому на людях одне, на виставці зовсім друге. І що це за мода така пішла, що піль в глаза людям пускають? Вон у нас в районі баню построїли. Саму крупну в Європі. На п'ять тисяч голов. На що нам така баня, коли вона стільки голов в місці з рогатим скотом не будуть? Нехай вона буде поменше, тільки б там гаряча вода була. І не на перше має, щоб на кожний день. Ілі колхоз наш корову виростили. Рекордістка, 16 тонн молока дає. І що толку, ми на ту корову всім колхозом працювали. Так я на собранні сказав, що ми піль у глаза пускаємо. І знаєш, як набросили, та що за піль, та що за піль. Ми слово дали таку корову, виростить, ми слово здержали. Що ми здержали? Що ми здержали? Одна корова молоко дає, а друга корова його випивають. І після того собрання со мною ніхто не розмовляє. Председатель, голова наш, він не дивиться у мою сторону. Ти що обзиватися став? Знаєш, після чого? Ко мене до хати приходить, говорить Микола. До нас іностранці приїжджають. Христом Богом молю не милий язиком. Вони по хатам будуть ходити, життю інтересуватися, вопроси каверзні ставити. Так ти ж того. Не критикуй, кажи, що у тобі все є. Що тобі нічого не нужно. Ми говорю, тобі за це на тот год Запорожець здадим. Я як подумав і сказав, нехай йдуть, я попробую. Так через два дня делегація приходить, одні іностранці, сігари курять, по хатам ходять і до мене прийшли. І вдруг один говорить, це що ж? І є ваша вилла? Я говорю, а як же? У мене говорю, все є. І вилли, і граблі. Вон в сараї стоїть, а він пальцем каже на собачу конуру. І говорить, а що це таке? А я то думаю, брехать так брехать. І говорю, то є гараж. Гараж для мого лічного автомобіля еще добавляю, редкая марка, называется соборожец. И что, говорю, интересно, бензин не жрет? Ей костяшку бросишь без день, як угорелая носиться, а ночі ще і дом сторожить. А він говорить, та де ж автомобіль побачить охота? Я говорю, на ньому жінка в город умчалась за покупками. Так вони стали між собою гутарить, значить у нас у деревні купить нечего. А я говорю, та не, ви ошибаєтесь, господа хорошие, жінка в город уїхала. Сам думаю, що би сказати такое. І лежу на председателя, а він мені показує руками, мол, ну, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Та я й сказав вертольот покупати. Мамонька, сказала, сама ж весь мокрий став. Та він говорить, та на що вам вертольот? І я тут не здержався і сказав, та на що, на що навоз його розбрасувати? А то уже наш колхоз никак из отстающих уйти не может. Так этот сигара аж затрясся. О, а председатель ваш сказал, что у вас колхоз миллионер. И я сказал, миллионер. Он должен государству 2 миллиона рублей. Ну, председатель як буряк красный стал. В угол мене забив Микола, і бісова ти дитина, і що ти язиком милиш? Я кричу, що я нечайно, що у мене сорвалось. А він говорить, да за нечаянно б'ють отчаянно. И вот, вот после, вот после этого случая обзываться стал. И знаешь, вот таким вот словом, вот, э, такой, знаешь, что все критикует. Кретін, от. А я ж не кретін, браточки, тільки брехати складно не можу. Ну ніяк не виходить. І для мене, що хорошо, то хорошо, що плохо, це погано. І я думаю, може, взагалі не треба плохое за хороше видавати. Раз у нас все, ну все ж хочуть, щоб було, як говориться, поменше пилі на душу нашого населення.